У горах гора, за горов друга, а за тою там горою ще одна гора. Там стояла хата, а в хаті жив не жив, був не був Грить Зузулі. Щодня рано, ще сонце добре не показалося за другої гори, як Грить Зузуля виходив по запорі хати і говорив сам до себе. Так то ті пташки співають, якби їх хто наймив. Кожда на інший голос, достементні, як і у людей. Кожний гатунок має свою екстрамову і свій справопис. Як є ружна птаха на кулі земській, так є і ружний нарід. Є такі, що мають пші голови, і є такі, що мають що навпоперек. Навіть що се розуму, то єдні мають розум спереду, а другі ззаду, аж на путилич. Наш русин має розум на своїм місці, іноже тот розум йому чес до чесу обсуваючи вділ. Тра, аби над ним фурт хтось стояв з бучком і чес до чесу підганяв тот розум на своє місце. Як нема того бучка, то наш чоловік, аби який був вівчений на високих школах, геть тот розум стратить і лишиться йому сама гола інтелігенція. Такий немає потім іншого виходу, іно пуститися на політику. Ішов собі грець зозуля в гори що на кусовичу, що на зруб, що за маржиною, делікатні ступаючи, ішов вгору, то в долину, то знов вгору, то знов в долину, слухав, як гори гумоніли, перекликалися флуярами. Вечором приходив Гриць Зозуля додому. Вечерав, що Бог дав, а відтак або читав якусь стару газету, або йшов до читання. Перед тим не обходилося без дискусії з жонов коби здорова. Дещінець і на фурт якісь газети відчитуєш. Дивися, аби ті голова від того не спухла, не більше не спухне. Аво, купив їй капелюх, же був акурат, а тепер кажеш, що затісний. Від дожджу ще збіг. А я від дожджу. Голова ті пухне бо звідко в ній стику міщаші набере, аби що то теж вичитав, там ще змістив. А, бо то є так. Що свіжеші начитає, то стареші забувай. Єдно другому місце в голові робить, бо інакше чоловік ходив би з головою, як цебер. А, тобі й цебра було би замало, Сарако. Та то як до цебра. Є цебер більший і є цебер менший. А як ішов до читальні на посідженні, то жінка вслід за ним воркутіла. аби хоч на тім посідженню, який хлоп'яку курятку висидів, а то сидять, сидять, аж досидячи до того і йдуть сидіти до криміналу. А часом навіть того ще не досидять. Пусте сидження та й тівку. Де взяла ще чорна хмара і посунула нагоре. Село заговорило, кому найде Монголія, Сербія, Азербайджанія. Кажуть, що йдуть такі люті, що ніхто ще не викрутить. І но хто був в читальні або за справника в кооперативі, то вішають моментальні. Скрутивши грить зозуля і до жінки. Нема ради тра їхати. Куди на зломані карку поїдеш? Ліпше той час сховайші десь. Ага. Таких псів мають, жено дасть понюхати протокол з читальні, то зараз винюхають цілий видів. То тра їхати абсолютні. А я ще не згаджею. А як вже дуже мус, то хоч не вібій, аби знала, що не їду добровольні. Віб'ють я десь по дорожі, бо тепер на то то нема часу. Так, мандруючи, їхав грець Зозуля на еміграцію до Німеччини. Там барак направо, барак наліво, а всередині онра. Дають скітальцям раз горох з гаферфляками, а потім знов гаферфляки з горохом. Від того гороху нарід стріляє думками аж за море, а від гаферфляків форкають, як коні і бавлячи в політику. Нарікав Гриць Зазуля, але не заголосно, щоб свої не вчули, бо чужим було байбарцю. Поляграх де правдива Україна ще зробила. Навіть свої кримінали були. Партії в повно, а найважніші дві. Єдна же краде, а друга же сидить в криміналі, а потім то на переміну то та же крала йде сидіти, а то та же сиділа йде красти правопорядок абсолютний. Потім то повезли гречі Зозулю до Америки. О, дивися, жінку, дивися, в Америці теж є просвіта. А де стоїть така сама, як на образку в календари, з фахтлею в ручі, лишень вже вогонь не горить, не дійсний, але закаменілий. А хати, які стоять, йой, як у Львові на ринку, але сто раз більші. Боженьку, хата на хаті, ані одної стодоли. Як вилізли з корабля, то повезли їх до спонзорів. А спонзори, коби здорові, возили їх цілий тиждень по місті і показували ріжні чуда. Ввечері Грич Зозуля приходив до хати, скидав черевики, мочив ноги і говорив. Ніби до жінки, але відносилося то до чілої української еміграції. Чесна еліта. Яка то та Америка велика і яка висока. О! Скільки тих автомобілів і катастрофів же можна обійти єдну малу війну. Але про світи такої нема. Зато кілько ружних барів аж лічно. А кілько в кожній барі патріотів, Ха! а кожний так се надуває, якби айн мінут готовий дати кварту або дві крови за Україну. Кожний такий годований же було би з чого тої крови начинити. Сидять, як у швармленій на позиції, кожний з пивом на Bajonett auf. Іно карабінів бракує, але дехто замість карабіна має свою жону коло себе. Як файна жона, то ліпше, чим карабін. А часом ще трафить така же може бути за машингівер. Такий то той національний фронт Тенгі – Така ж із того Україна годна вівоювати, же світ не видів. По тих словах звертався до жінки. А ти чого ще пухньопила? Е, додому бачу. Ей не богу, тобі навіть Америку не догодиш. Та ти й ну дивися, яке ту все файне, та і виглянцуване на вакуум клінер а де навіть вікна сі навмисне не отвирають, аби се фарба на стінах не лущила від свіжого повітря. Не пхенькай і не смаркай над карпетом, бо то куштує грубі доляри. Ліпше піде на порч і погойдайші трохи на спринженні. тоді ті що дурне з голови повіходить.